72. Ögdilmiş Ali'ke elni idare kılış usullarını eğitidu. Ögdilmiş cevap verip dedi. Ali hem işe doğru tedbir kullansın. Tilindin yaramaz yaman sözlerini çıkama. Bunu xudaraba kömeydu ey bilimi derya. Bu beglikni sen öz telikin boyu zorlap ammıdın. Bunu xuda öz pezileti bilen belgeligen. seni qadrladi va bu baylikni badi buningga shukr qil ay bilim ekan dilingni tuz o'zingni pok tutib xudoga ibodat qil xalqqa odil va mehribon bo'l havoyi havaslaringni aql bilan bos uni yangin nafsingni bilim bilan yanchib tashla bilim bilan nafsni havaslarni bosgan bilim baguchi nima deydi angla vujudingning tuz bo'lishini xohlasang havasning bo'ynini kas havoyi havas o'lsa vujudingning agrisi tuzlanadi havoyi havasga qul bo'lmaslikqa tirishqin havoyi havas bilan nafs har ikkisila din o'g'risidir ey alay san nimishqa ojiz bo'lib qolding har xil yaxshiliklarni qilishga kuching bor qo'ling yetadi nima uchun shuncha bo'la qattiq g'am qilasan nima uchun hayotingni ochiq qilasan yetarli xazinang bor qo'shin askar xizmatchilar ko'p hamma ishqa yo'l ko'rsataladigan bilim aqling bor xazinangni ulashtirib askar xizmatchilarni xushal qil ular orqali hamma orzularingga yet kumush oltin taqitib dushmanni yenggan jangovar shijoatli kishi nima deydi angla agar san doim ustunlik qozonmoqchi bo'lsang askar xizmatchilarni xushol qil boturlarni maqta askar xizmatchilaringni xushol qil ondin tilakingni tila barcha tilaklaring o'rindiladi dushmanning bo'yni egiladi askar xizmatchilarni ko'paytgin ularni xushol qil ularmi bir kuni san uchun so'yimlik jinini pido qiladi qo'shin va askar xizmatchilar bilan kofir dushmanlarni yanchib tashla xudodan madad tila sening tayanching paktur bu kofirlar uchun qo'shin askar to'pla qoral tayyorla kofirlar bilan bo'lgan jangda o'lsa o'lim hisoblanmaydi uy makonlarni ko'ydir butlarni sundir uning o'rniga masjid joma bino qil o'g'illarini qo'l qizlarni cho'ri qilg'in uningdan o'lja olgan narsalar bilan xazina to'pla musulmonlikni yo'lga qo'y shariatni targ'ib qil shundoq qilsang yaxshi nom qozinasan ulug' bo'lasan musulmonlarga qarshi turma qo'l takkizma ularning homiysi tangridur ay ali musulmon musulmon bilan qarindoshdir qarindoshlarga chaqilma doim yaxshi o'tdi xalqqa adolat qil xotirjam yashsin sanga yaxshilik tilab duo qilsin ondin xudo sanga so'yinch beg'ishlaydi ikkili dunyo sening bo'ladi ay qahramon aligning o'gdilmishga javobi alik dedi bu so'zlarni yaxshi deding o'zimmi xuddi shundoq qilishni xohlayman ay yigit mushu ishlarni qiladigan do'stim qani bu ishlarni qilishda san menga yor yo'lak bo'l oldi bilan alni ro'noq topqizish xalqni pok qilish kerak ichki tashqi munosabatning tadbirini tuzish kerak yaxshi ko'rganlarga inom berib xushol qilish seni yaxshi ko'rmaydiganlarni taqib qilish kerak buning uchun oldi bilan alni ro'noq topqizish kerak ichki tashqi meyxonalarni tozalash kerak xalqni qonun bilan tamoman tuzitish eldeki yaramaz ahvallarını tazalaş gerek. Hatır Hatırcemlik, el runaklıkı kini, men bununla yetişemedim. İş üstüki iş toplandı, gözüm yumulmaydı. Ögdülmüş'nin aleyke cevabı. Ögdülmüş cevap verip dedi, ey bey, sen işlerini sozma, hem mi işler bilen şugullan. Kılıdığın işini neymişka arkağı sözü sen. ishlaringni so'zma vaqtida qil umring o'tib ketadi bugungi ishni qilmasang atiki ishmi buningga qo'shiladi ish ustiga ish to'planib qoladi bugungi ishingni qo'yib at qilaman dema ati ishing chiqib qolsa bu qilinmay qoladi elni idora qilib tozalab tur kelgusida xalqmi o'zingmi rohatga erishsin yomon bo'lma yomonlog'i yomonlik ishlat yomonlarning hammasini elingdan tozala odil bo'l to'g'ri ish qil to'g'ri harakat qil shundoq qilsang yomonlar agrila qoyil bo'ladi harakatini tuzaydi tatur harakat qiladigan tatur kishilarning yomonlikni cheklamaguncha ishlar o'ngishliq bo'lmaydi yomonlarni yaqin yo'latma ziyni tegidi yaxshilar bilan sagak yasha Adil, ko'ngli to'z tili bilan dili bir xulqi chiroyli kishi nima deydu angla yomonga qaytilma to'g'ri yo'lda yur agrilar orasida to'g'ri kishining kuni tor bo'ladi kim yomonlik qilsa o'z yo'lida falokatga uchraydi qiyomat kuni to'g'riga to'g'riliq hamdam bo'ladi ey ali askar to'plamay amal yo'q bagla bulg'inishlarni askar bilan tozalaydi askar xizmatchilarni to'plash va inomlar berish kerak kambag'allarni beyitish oshlarni to'ydirish керек. xizmat qilib yurganlar umid bilan yuradi xizmatchi umidini uzsa turmaydi ketadi ey ali xizmatchilar bir qancha xil bo'ladi farqlantirib айрым muomala qil yo'ldan adashmasin ularning bir xili yuz obro'y uchun ishlaydi ularning yuz obro'yini qilish kerak orzusi qonsin yana bir tabaqasi mol dunyo talab qiladi ularga mol dunyo bagin jinini pido qilsin yana bir xili mol dunyo ham obro'y tilaydi shuhrat qozinish uchun ot va to'n talab qiladi agar polvon margan bo'lsa kumush bagin qilich urib shahar allaning eshigini ochsin bilimlik aqlliq dono kishi bo'lsa ularni qadrla mol dunyo va yordam qo'lingni uzat yomon zo'ravon bo'lsa uni faqat o'stirma huquq berma u seni nadomatda qoldiradi yomon o'ktamlarni o'stirma beytma shubhisiz shifoliq dorangni zaharga aylantiradi boturlar yobg'isi nima deydi angla ang zaif xalqmi boy bo'lavolsa bosh egmaydi yomonlarni beyitma ay qudratlik yomonlar beyisa peylini buzudi yaxshilarningmi qo'li qisqa bo'lsa muhtojlikqa tushib huy payli buziludi yaxshi xulqliq kishi muhtojlikqa tushib qolsa qiliqlari va yaxshi mijoz xulqimi o'zgarib ketadi yomonlarni xo'rlasang yurish turishini to'g'irlaydi yaxshilarni hurmat qilsang qiliqlari texmi yaxshi bo'ladi samimiy sodiq kishilarni o'zingga yaqin tut uyatsizlarni o'zingdan yiroqlashtir ulardan saqlan kimlar foydali kimlar foydasiz farqlandirib tanlab muomala qil ey bilimlik dona yaxshi ko'radigan va yaxshi ko'rmaydiganlarni farqlandir yaxshi ko'rganlarni so'y dushmanga o't bo'l shodliqingni xohlamagan kishilarni o'zingdan yiroq tut uni so'yindirma qiladigan ishlaringni uningga bama sadoqatni xiyonat bilan aralashtirma yaromliqni yaromsiz bilan birga tutma bir ishni birla vaqtda ikki kishiga topshirma ishonginki bir biriga do'ngishib ish qilinmay qoladi ishingni ish biladigan kishilarga topshir ish qilishni bilmagan kishi qiynalib qayg'uga cho'midi xizmat qildi debla ko'rganli kishiga ish topshirma ishni sanga foyda keltiraladigan kishilarga bagin al manfaatini va o'zingning manfaatini tiligin boshqalarning manfaatiga ko'z tikma uningga ilinma boshqalarning ko'ngliga qarama har kim o'z foydasini ko'zlaydi al manfaatini ko'zligin o'zingni zo'mi zo buzma sanga kim foydaliq bo'lsa sanmi uningga foydaliq bo'l foydasi tegmaydigan kishini o'zingdan yiroqlashtir foydaliq kishini qadrla hurmat qil ey ali muhim ishlarni uningga topshir ey ali sen uchun qiladigan ishlar ana shulardir bularni ijro qilsang al ro'naq topadi noming yaxshi bo'ladi o'zing baxt topsan seningdan keyin noming so'zing yodlanib qoladi xalq beyidu, al saltana ro'noq topadi xohlig'iningcha xazina to'play olaysan samimiy mehribon kishi nima deydi angla uning samimiyligi so'ziga mos keladi qaysi alning begi yaxshi va to'g'ri bo'lsa shu alning xalqi beyidu, kuni tug'idi xalqning boyligi bag uchunmi boyliqdir xohlasang uni olasan xohlasang buni shahar kantlardagi o'g'rilarni yo'qotqin musofir karvonlarni omon yuradigan qil al ichida xalqqa zulm qiladiganlarni yo'qot chat yoqa joylardagi qaroqchilarni tozala yomonning paylini jazo bilan tuzat yomonga yomon yarashidu sanmi shundoq qil ey tosh yurak yaxshilarning ozodi yuralishi uchun yomonlarni yo zanjirda yoki zindonda tutish kerak buningdan boshqa aldiki haqlar bir necha turlik bo'ladi bularnimi ayirib farqlantirib turish kerak yo'li ochiq bo'lsin ularning biri bilimlik olimlardir bu olimlar bilan kishilar baxt davlatga erishadi bularni qadrla nimidisi shuni qil shariat yo'lini tutib rad qilma egil bularning yemak ichmekini haqqini o'ksitma ta'minlab tur muhtojlikqa tushmasin ay hokim ular ko'ngil ozodiligi bilan boshqalarga o'gassin bilimsizlar ulardan o'gansin bulardan keyin muhtasiblar turadi bularning huquqi kuchlik bo'lishi kerak ey qudratlik fosiq bekorchi bezodilarni qisib tutsin masjid jamoatlarini to'liqlasin ondan keyingi табақа sanga xizmat qilg'uvchilar bo'lib qattiq tutmasang ular isyon ko'tirdi bular yuk ko'tirmaydi bularning yuk mushaqqatini o'zing ko'tarishingga to'g'ri keladi bulardan қаса avom xalq turadi bularga adolat bilan yaxshi қараш kerak bularmi uch tabaqaga bo'linadi buni farqlandirish kerak zulm qilma zulm qilsang alga jud keladi bulardan biri bayladir xalqning kushdiki ashula ay qudratlik qara bulardan keyingisi o'tirhal kishilar bo'lib o'tirhalla bayla qilgan ishni qilolmaydi kambag'allar bulardan keyin turadi hammadan avval bularni ostirash kerak байларның yükini o'tira halloga yuklamaslik kerak unda qilsang o'tira hallo buziladi holidan ketadi kambag'allarga o'tira halloning yukini ortmaslik kerak unda qilsang kambag'allar ochdan o'ladi yiltizi uziladi kambag'allarni asrasa o'tira hal bo'ladi o'tira hallo o'zini o'ngshib olsa boyliqqa erishadi kambag'allar o'tira hal bo'lsa o'tir halla beyiydi o'tir halla beysa eling boyliq qutuladi al ro'noq tepib xalq rohatga erishidi shu zamonda sen duoga ega bo'lasan ush o'rdu xoni nima deydi angla nomingning yaxshi bo'lishini izdigin ay o'lguch kimning yaxshi nom bilan jeni chiqsa uning yaxshi nomi duo bilan davomliq yodlanadi o'lgandan keyin kim yaxshi duo bilan yodlansa u qaytadan tug'ilib yana bir hayot yashagandek bo'ladi mayli yerning ustida bo'l yoki yerning ostida bo'l yaxshi noming mashhur bo'lsa shohratini o'zing ko'rasan qara o'zing o'lisan yaxshi noming qelishi kerak kishi o'lidu yaxshi nomi qolsa mangu yashaydi qara sanda ra'iyatning ya'ni puhroning uch haqqi bor bu haqni ado qil san zulm qilma biri elingni ko'mishni sop tut tarkibini nazorat qil ay bilimlik yana biri xalqqa odil qonun yurgiz birining ikkinchi biriga zulm qilishiga yo'l qo'yma ularni qo'g'da uchinchisi barliq yo'llarning omonligini saqla qaroqchi bulongchilarni pok pokiz tozala shundoq qilganda raiyatning haqqini o'tigan bo'lasan ondan keyin san haqqingni talab qil ay sahiy hukmdor raiyat ustidimi sening ush haqqing bor bularnimi ulardan talab qilish kerak yaxshiroq angla biri yorliqingni hurmat qilsin nima degan bo'lsang darhol shuni ijro qilsin yana biri xazina haqqini tutib qolmasin uni o'z vaqtida yetkizsin ay saxiy uchinchisi dushmanga dushman bo'lsin kimni yaxshi ko'rsang shuni yaxshi ko'rsin shundoq qilganda sanmi o'z haqqingni olgan bo'lasan ulamu o'z haqqini ado qilgan bo'ladi bag o'z ishlarini ana shundoq yurgizishi kerak raiyatni xuddi shundoq bo'lishi kerak ay ulug' xalq begining yaxshiligiga ega bo'lsa ondan bag xotirjam bo'ladi va shuhrat qozonadi ey ali seni ishki olam baxtga yetkazadigan tali ani shudir bulardan boshqa olim donolar dast turib xalqqa bilim basun nazorat qilsin yana muhtasiblarning huquqi kuchlik bo'lsin jamoat ishini kezib yomonlarni yig'sin savdogarlar omonatlarini ehtiyot qilsin hunarvanlar nasihatlarini qilib tursin dehqonlar dehqonchilikqa mohir bo'lsin chorvachilar chorvalarni ko'paysin amdi sening xizmatingni qiladigan askar xodimlar qoldi bular dushmanga bo'riga qarshi yurish qilg'uchilardir bularni xushol qilib mol hadya qil diqqat qil ularni boshqa ishlarga band qilma foydaliq bo'lish darajasiga qarab ularni qadrla ehson qil mol dunyo bilan beytqin kuchini ashur ular dushmanga bo'riga qarshi to'liq tayyorlansin do'stlarga yor yo'lak bo'lib dushmanga o'lim bersin shundoq qilgandila hamma do'stlaring tollinib chiqadi barliq ishlaring pokiz o'rindiladi ro'noq topidi ikki dunyo yaxshiligi sening bo'ladi xudoyimning suyinchisiga ega bo'lasan qarg'ina adolat degan mushu to'g'ri odil bo'l bu adolat seni tilakingga yetkazadi odilliging uchun tangri seni yaxshi ko'radi odillikdan boshqa xalqqa o'chmanlik qilma dili yo'ruq kishi nima deydi angla buning ma'nisi o'ylab qarasang bu so'zga guvohdir to'g'riligi uchun osmon oyoqda tik turolaydi kavrimaganligi uchun yadi cho'p ziroat unidi o'zgarmay to'g'ri tur dilingni to'g'ri tut to'g'ri odam ikkili dunyoda adolatga erishidi ey ali mening bilganlarim mana shular ichim va teshimdagi hammani sanga bayon qildim ikkala dunyoda foydaliq bo'lgan so'z shu edi bularni man sanga aytib berdim bu dunyoning halovati va yaxshi nom dunyo oxiratmi hammasi sening bo'lsin bu dunyoning mol dunyosi hammasi qoladi o'zing o'lib ketsangmi yaxshi noming qolsin buningga taqlid qilib bilim yaxshi so'z degan so'z ma'nisi bilan uning o'xshitib shundoq degan o'zim o'lsammi o'lay nomim yaxshi bo'lsin tirik oxir o'lidu nomim qolsin tirishib yaxshilik qilg'in yaxshi nom izda yaxshi noming bilan mangu tirik qol ali bu so'zlarni anglab qattiq so'yindi ko'zi ichildi dili yo'ridi huzurlandi alining o'gdilmishga javobi ali ögdilmişni ko'p olqishladi maqtadi va dedi sen o'zing bilganlarni so'zlading bugundan boshlab xudo tavfiq basim sen aytgan bu so'zlarni astoydil ko'nglimda tutay rabbim sendek yordamchini menga ato qildi tilisam tilikimni beradi deb umid qilaman xudo sening barliq orzu tilaklaringni basin orzularimni tugal bayon qilding ey yaxshi donishman bugundan boshlab san mehribonlik bilan menga yordam qil ey ko'nglimga yaqin sanga haqiqiy ishonaman va ishonch bog'layman so'zingni mendan yoshirma ey xushchiray quyosh meni qandoq yoritgan bo'lsa sanmi kunlarimni shundoq yoritding seni sarmoyam deb hisoblayman ko'ngil bergan tili va dili bilan yaqin bo'lgan kishi bak yaxshi so'zlarni aytgan ko'ngling kimga ishonsa shuni aynak qil o'zimni ko'ray deb uni oldingda qo'y samimiy kishi odamga aynak bo'ladi uningga qarab odam xulq mijozini tuziyalaydi kimning ko'ngli kimga haqiqiy yaqin bo'lsa uningga ishonish o'ziga haqiqiy yaqin tutish kerak ishongan kishiga sir aytish kerak ishongan kishi sir ezsa mahkam saqlash kerak qara o'gdilmish aligning so'zlarini angladi so'yindi xo'p deb tabassum qildi alig so'zini tugatdi o'zi hayajonlandi o'gdilmish o'rnidan turib u yerdan chiqdi alig shundan boshlab rohatni tashladi ko'p mushaqqat chekib elini ratga soldi tuzatdi yomonlarni yiroqlashtirdi yaxshilarni to'pladi va ularni o'ziga yaqinlashtirib vazifa berdi xalq tuzaldi va eli tozlandi yil oy kunlar tinch o'tdi halovatga erishdi al foydasi bilan hayot lazzatlik bo'ldi xalq halovatga xushol bo'lib shodlik bilan kuldi ali o'gdilmishni noayti qadrladi ishinib hamma ishini uningga topshirdi shundoq qilib o'gdilmish bir necha vaqt yurdi alam qayg'u bilan yana bearom bo'ldi o'zini va ish harakatlarini kuzatdi hayotini va yigitlikini zoya qilayotganligini bayqadi ko'ngli ko'ksi yo'ridi ko'zi ichildi ko'nglini butunlay pok qilishni orzu qildi